Hrvatski radio, obrazovni program. Czetwertko. Jeder Deutsche, noch in tausend Jahren, muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. Čuli ste govor Reichsmaršala Hermana Geringa. drugog čovjeka nacističke Njemačke i zapovjednika Luftwaffe, njemačkog ratnog zrakoplovstva. U tom govoru kojeg je održao 30. siječnja 1943. Gering je rekao da će za tisuću godina Njemci sa svetim strahopoštovanjem izgovarati riječ Stalingrad. I nakon tisuću godina Njemci će se sjećati mjesta na kojem je konačno zapečaćena njemačka pobjeda. For you, ali samo dan nakon tog govora, poručnik Crvene armije Fjodor Mihajlović Jelčenko, probijajući se sa svojim vojnicima kroz njemačke položaje u Stalingradu, naišao je na visokog njemačkog časnika. Časnik je Jelčenku rekao da njegov glavni zapovjednik želi razgovarati sa sovjetskim glavnim zapovjednikom. Jelčenko je odgovorio da njegov zapovjednik ima pametnija posla i da će njemački zapovjednik morati s njim razgovarati. Jelčenko je svoju priču ispričao Aleksandru Vertu, ratnom dopisniku BBC-a i Sovjetskog saveza. Pozvao sam nekoliko svojih ljudi, 12 vojnika i dva oficira, i oni su mi se priključili. Naravno, svi su bili naoružani. Tada smo nas troje ušli u podrum. Sada je prazan, ali trebali ste ga vidjeti tada. Bio je dubkom pun vojnika, na stotine. Gore nego u tramaju. Bili su prljavi, gladni i zaudarali su. A kako su samo bili prestrašeni. Svi su oni pred vatrom bacača pobjegli onamo dolje. Konačno sam uveden u Paulusovu sobu. Ležao je na željeznoj postelji u uniformi. Bio je neobrijan, a ne bi se baš reklo da je bio dobro raspoložen. Onda došao je kraj, primijetio sam. Nekako me jadno pogledao i kimnuo. Njemački general Raske rekao je Imam jednu molbu. Morate ga odvesti u pristojnom automobilu, pod propisnom stražom, kako ga vojnici crvene armije ne bi ubili kao nekog skidnicu. 31. siječnja 1943. godine, dan nakon Geringovog govora i na desetu obljetnicu dolaska nacista na vlast u Njemačkoj, feldmaršal Friedrich Paulus predao se zajedno sa svojom opkoljenom šestom armijom. Neke skupine njemačkih vojnika pružale su otpor do drugog veljače, a onda je sve bilo gotovo. Titanska borba za Stalingrad završila je pobjedom Crvene armije, ali bitka za Stalingrad počela je u proljeće 1942. Do kraja veljače 42 velika sovjetska ofanziva izgubila je zamah. Na sjeveru Njemačke su snage opsjedale Leningrad. Taj opkoljeni grad bio pod stalno vatrom njemačkog topništva i zrakoplovstva. U gradu je vladala strašna glad. Na središnjem dijelu fronta nakon strašnih zimskih bitaka njemačke snage odbačene su i do 200 kilometara od Moskve. Na južnom dijelu fronta bojišnica se protezala od Orela preko Kurska i Harkova do Taganroga na obali Azovskog mora ali u proljeće 42. počelo je otapanje snijega na istočnom bojištu. Prvo je smrznuta zemlja postala more blata, ali to se blato moralo kad tada sušiti. Obje su se vojske spremale za trenutak kada će zemlja opet moći podnijeti kretanje milijuna vojnika i desetaka tisuća tenkova i topova, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Pa ratni događaji u zimi 41. na 42. su u Sovjetskom savezu dosta podegle morala. Moskva je obranjena, tu je čak bilo i nekoliko prvih uspješnih protuudara Crvene armije, a Leningrad je uspio izdržati tu najgoru zimu u svojoj povijesti. To je dovelo do zapravo prilično nerealnog optimizma u javnosti. E, prije svega protuudari na središnjem dijelu fronte samo su djelomično uspjeli, Njemci su doduše bili donekle oslabljeni, ali su i dalje držali i dalje su bili i relativno blizu Moskvi i bili su i dalje moćni, iako više nisu mogli pokrenuti blitzkrieg po cijeloj dužini fronta kao što su to mogli učiniti 41. Iako je Crvena armija u zimskoj ofenzivi na nekim mjestima odbacila njemačke jedinice i do 200 km od Moskve, njemačke snage držale su gradove Ržev i Vjazmu, a ti su gradovi bili udaljeni 130 km od glavnog grada Sovjetskog saveza a nitko nije bio siguran da u proljeće Wehrmacht neće pokrenuti svoje snage opet prema Moskvi. U glavnom gradu Sovjetskog saveza jedva da je bilo povrća. Sljedovanja kruha varirala su od 400 do 800 grama po stanovniku. Pričuve kompira i povrća ili su opljačkale njemačke jedinice ili ih je preuzela crvena armija. Lijekova nije bilo, vađenje zuba i manje operacije rađene su bez anestezije. Vladala je nestašica šećera, masti, mlijeka i duhana. Na ulicama pušenje cigareta naplaćivalo se dvije rublje za jedan dim. U slobodnom dijelu Sovjetskog saveza širile su se priče o zločinima posebnih jedinica SS-a i Wehrmachta, o masovnim ubojstvima i streljanju talaca za svakog ranjenog ili ubijenog njemačkog vojnika. U Sovjetskom savezu ključala je mržnja prema njemačkoj vojsci. Novine, radijske emisije i filmski žurnali bili su puni pjesama, priča i pisama o ratu. Jedna od njih je i pjesma u prozi Alekseja Surkova, napisana krajem 1941. Ja sam Rus, vojnik Crvene armije. Domovina mi je stavila pušku u ruke i poslala me u borbu protiv mračnih hitlerovskih hordi što su prodrle u moju zemlju. Stalin mi je rekao da će bitka biti teška i krvava, ali da će pobjeda biti moja. Čuo sam Staljina i znam da će biti tako. Moje oči vidjele su tisuće leševa žena i djece kako leže duž željezničkih pruga i cesta – Ubili su ih njemački lešinari. Suze žena i djece pale moje srce. Ubojica Hitler i njegove horde platit će za suze svojom vučijom krvlju, jer osvetnička mržnja ne poznaje milosti. U takvoj su se atmosferi i stavka Sovjetsko vrhovno zapovjedništvo pripremali za proljeće i ljeto 1942. godine. E, što se tiče Sovjetskog zapovjedništva, E, stanje je bilo donekle zbrkano. Naime, maršal Šapošnjikov je bio za e, defanzivno iscrpljivanje protivnika i pripremu velike ofenzive. I to je bila njegova strategija za cijelu 42. To tako je on ovaj, sugerirao. Njegova procjena je bila da je Crvena armija previše iscrpljena i da je pretrpjela prevelike gubitke 41. i da se ne može dozvoliti luksus velikih ofenzivnih operacija u 42. godini. E, Žukov je smatrao da treba poduzeti jednu ograničenu ofenzivu prema e, Ržavu i Vjazmi, to su bile točke koje su bile najbliže Moskvi, odbaciti neprijatelja i potpuno riješiti pitanje Moskve i eventualnog mogućeg novog njemačkog udara na Moskvu. A Timošenko je bio za veliku i potpuno nerealnu ofenzivu i na jugu i na središnjem dijelu e, fronta i krajnji cilj toga trebao je biti ulazak u Kijev. E, Stalin je shvatio da nema dovoljno snage za takvu nekakvu veliku ofenzivu, bez obzira koliko je vjerojatno intimno sama ovaj Kijeva, ali nije htio sjediti skrštenih ruku, tako da je zapravo on izdao jednu naredbu koja je bila dosta zbunjujuća za visoko zapovjedništvo crvene, visoke zapovjednike crvene armije koja, se, koja je glasila e, defenzivno držanje popraćeno nizom ograničenih ofenzivnih operacija. druge strane, Hitler je točno odredio svoj cilj za proljeće i ljeto 1942. godine. Krajem proljeća, tada generalu Friedrichu Paulusu rekao je Ako ne osvojimo izvore nafte oko Majkopa i Groznog, morat ću prekinuti ovaj rat. U Hitlerovom stožeru koji se selio od idiličnog alpskog krajolika kod Gardena do bunkera koji su nosili nazive Vučija jama i Vukodlak, trajali su stalni sukobi između Hitlera i načelnika stožera kopnene vojske Franca Haldera – Halder je mrzio Hitlera i naciste. Kraj rata dočekao je u koncentracionom logoru u Dachau. Dok je Hitler na karti širokim zamasima ruke opisivao buduće operacije njemačke vojske, Halder mu je davao obavještajne podatke o tome da svakog mjeseca iz tvornica na Uralu na front stiže 600 do 700 novih tenkova za crvenu armiju. Hitler bi tada pobjesnio i počelo bi njegovo vrištanje na Haldera. Jednu od takvih situacija opisao je general Halder u svom ratnom dnevniku. Jednom prilikom, kad mu je pročitan prilično objektivan izvještaj, iz kojeg je slijedilo da u 1942. godini Staljin u oblasti sjeverno od Stalingrada i zapadno od Volge raspolaže s milijun i 250 tisuća odmornih vojnika, uz još pola milijuna vojnika na Kavkazu, i u kojem je dokazano da Rusi dovlače na frontu najmanje 1200 novih tenkova mjesečno, Hitler se stisnutih šaka i s pjenom na ustima bacio na čovjeka koji ga je čitao i zabranio mu dalje čitati takva idiotska buncanja. Ipak ti sukobi nisu usporili stvaranje planova za veliku njemačku ljetnu ofanzivu. S druge strane, njemačko zapovjedništvo je bilo recimo manje zbrkano nego što je bilo u jesen 1941. kada se Hitler dvoumio da li na Moskvu, da li dalje prema jugu ili svom snagom na Leningrad. Eh, za Moskvu su znali da više nemaju dovoljno snage. Za Leningrad eh, su imali dovoljno snage, ali on više nije bio toliko važan cilj kao 41. Njega su držali pod jednom vrlo čvrstom opsadom koja će završiti tek 42. godine, 44. godine. Prema tome prirodan izbor bio je udar na jug, udar prema plodnim ravnicama i udar prema naftnim poljima Kavkaza, presjecanje eh, Volge i na taj način presjecanje zapravo glavne ruske prometne e, prometnice i eventualno stvoriti e, preduvjete za veliku daljnu ofenzivu 1943. godini prema Središnjoj Aziji i ugrožavanju Britanskog imperija u Središnjoj Aziji. svibnju 1942. počele su ratne operacije na južnom dijelu Istočnog fronta. Iako su obje strane smatrale da će im kasno proljeće i ljeto donijeti pobjedu, svibanje za crvenu armiju i sovjetsko zapovjedništvo donio samo loše vijesti. E, što se tiče sovjetskog optimizma, e, nekako recimo prvo otražnjenje je došlo u svibnju. Tada je Formanštin završio svoju uspješnu e, ofenzivu na Krimu Krajem svibnja došlo je tu i do još jedne krize oko Harkova. Čak je TAS javio da je nestalo 70 tisuća ljudi, što znači da ih je nestalo puno više, ali to je bila dovoljno jasan znak da je tamo mnogo toga krenulo po zlu. Međutim, i dalje je vladalo uvjerenje među sovjetskim zapovjednicima da Njemačka više uopće nema snage za e, Blitzkrieg. Svo to samopouzdanje je zapravo raspršeno 28. lipnja 1942. godine, kada je krenula nova velika njemačka e, ofenziva. prvi u nizu sovjetskih poraza u ljeto 1942. bilo je njemačko zauzimanje crnomorskog otoka Krima i najvažnije luke sovjetske crnomorske flote Sevastopolja. Erich von Manstein smatra se najsposobnijim njemačkim zapovjednikom u drugom svjetskom ratu. Hitler mu je dao čin feldmaršala kada je njegova 11. armija zauzela Krim i Sevastopolj. Ta crnomorska luka branila se nizom rovova, bodikave žice i minskih polja. Nakon tih položaja dolazile su tvrđave Sevastopolja, koje su još počeli graditi ruski carevi. Međutim, tim tvrđavama isticale su se utvrde Staljini Gorki, dugačke skoro 300 metara. Uz te tvrđave crvenoarmejci su utvrdili stijena oko luke, špilje u tim stijenama, pa čak i velike podrume u kojima se nekad čuvao krimski pjenušac. Kada je vidio obramene položaje crvene armije, Manšten je zaključio da ih klasični napad neće moći probiti. Zato se odlučio prvo na pet dana uništavajuće vatre. Kako bi uništio velike sovjetske obrambene položaje, Manštajn je pod Sevastopolj dovukao velike minobacače. Jedan od njih, nazvan Karl, izbacivao je granatu tešku dvije tone. Kako bi razdirao velike tvrđave oko Sevastopolja, Manštajn je po taj grad dovukao veliku doru, top visine kuće trokatnice, s cijevi dugom 30 metara. Do Sevastopolja veliku doru dovuklo je 60 lokomotiva. Nakon što su njemački opsadni topovi razderali zidove trđava, u njih su upadali valovi njemačkih vojnika. Za svaki položaj vođene su borbe prsa o prsa. Smrad paljevine i nepokopanih tijela bio je takav da su vojnici morali nositi plinske maske. Nakon 37 dana divljih borbi, Sevastopol je pao u ruke Wehrmachta. Nakon Sevastopolja došla je još jedna katastrofa Crvene armije – Napad na Harkov pretvorio se u poraz, u kojem je Crvena armija izgubila oko 200 tisuća vojnika, a crno ljeto 1942. godine tek je počinjalo. E, izvješća sovjetskih obavještajnih službi upozoravala, upozoravala su doduše na jak udar na jugu i na takvu mogućnost, ali e, te obavijesti su ponovo pocijenjene, baš kao što su pocijenjene i obavijesti 1941. godine prije napada na Sovjetski savez. E, sama ta ofenziva bila je zapravo početak velike jedne operacije koja će završiti sa Stalingradskom bitkom i koja će završiti u, Njemačkoj e, katastrofi početkom, vojne katastrofi početkom 1943. godine. Cilj je bio eliminirati Sovjetski savez iz rata e, odlučnom velikom selektivnom operacijom. Ciljevi su bili strateški. Kao što sam kazao, jug na, na Kavkaz, radi nafte, zatim e, presjeći Volgu, što znači da nema niti ugljena iz Donbasa, da nema niti žita iz e, Kubana, a da nema niti Volge kao glavne prometnice, nema niti nafte e, iz Bakua. Međutim, Hitler je i dalje imao još neke druge planove, pa je recimo u srpnju 1942. godine pokrenuo jednu ofenzivu manjih razmjera kod Leningrada, Kasnije je to ocijenjeno kao zapravo prilično nepotrebnim, ne samo što nije ništa postigao, praktički ništa postigao kod Leningrada, nego je e, te vojne jedinice koje je poslao prema Leningradu mogao okrenuti na jug gdje su mu u tom trenutku sigurno bio, bile potrebnije. Prije početka operacije Blau, kako se nazivao veliki njemački napad na jugu, činilo se da se sreća ipak osmijehnula crvenoj armiji. Ujutro 19. lipnja bojnik Reichel, operativni časnik 23. pancer divizije, slupao se u svom lakom zrakoplovu iza sovjetskih linija. Bojnik Reichel imao je u svojoj torbi operativne zapovjedi za Štumeov 40. pancer korpus i nacrt prvog dijela operacije Blau. Kada je primjećen nestanak Reichla, njemačka ophodnja krenula je u potragu za bojnikom. Ophodnja je našla slupani zrakoplov, ali bojniku Rajhlu nije bilo ni traga. Ondje su bila dva groba, ali samo je jedno golo tijelo bilo pokopano. Pored papira, Rajhl je u svojoj glavi imao još zanimljivije podatke o operaciji Blau. Vojnici Crvene armije pronašli su zrakoplov. Pilot i bojnik bili su mrtvi, ali su dokumenti bili sačuvani. Golikov, zapovjednik Brijanskog fronta, dokumente odmah poslao u Mosku. Golikov je znao za okupljanje njemačkih tenkova na jugu. Sada se nadao da će u to uvjeriti Staljina. Ali Staljin je 26. lipnja pozvao Golikova u Mosku. Na stolu ispred Staljina bili su Rajklovi papiri. On je odmah rekao Golikovu da ne vjeruje ni u jednu riječ napisanu u tim papirima. Još je žestoko napao nesposobnost obavještajne službe, kada je prihvatila takvu njemačku podvalu. Sreća se i više nije smješila crvenoj armiji. Napad je započeo kod Dvoronježa, i uslijedio je dosta brzi i dosta, pa čak i spektakularan prodor prema jugu, recimo. Zabilježeno je da se e, prašina ono, koju su dizale tenkovske gusjenice vidjela sa 65 km udaljenosti. Nakon tog dugog razdoblja proljetnih kiša uslijedilo je dosta dugo razdoblja e, lijepog i ugodnog e, ljetnog vremena, čak i ne pretjeranog vrućeg, iako će kasnije kad će doći do Kavkaza Njemci mjestimično ratovati na temperaturama višima 40 stupnjeva Celzijusa. E, Sovjeti nisu ispravo shvatili baš o čemu je riječ. Oni su mislili da je dalje glavni cilj Moskva i da se jednim obuhvatnim manevrom planira udariti na Moskvu i oni su se e, zbog toga tako rasporedili. Tako da je slabije zaštićen bio upravo onaj dio koji je bio E, na pravcu glavnog njemačkog e, udara. I e, sovjetski protunapadi tih prvih dana i prvih tjedana su upravo išli također iz smjera Moskve. Međutim, Njemci su slijedili tog dona, a glavna briga Sovjeta uskoro je postala kako izbjeći nova katastrofalna okruženja po uzoru na, na velika okruženja primjerice u Ukrajini 1941. kod Kijeva. Prvih sedam dana je sedam dana ogromnih uspjeha e, Wehrmachta. 6. srpnja oni su skoro potpuno ovladali, e, oni su probili do, do Kurska, a Hitler je izjavio da je Rus mrtav. I to je izjavio Halderu, šefu generalštava. Halder nije vjerovao da je Rus mrtav. On je u svom dnevniku iz dana u dan zapisivao gubitke njemačke vojske na istoku. planirati operaciju na karti i izvesti u stvarnosti nije ista stvar. Od početnih položaja njemačke vojske do Bakua, središta sovjetske proizvodnje nafte, trebalo je proći put jednak onome koji su prošle njemačke snage u ljeto i zimu 1941. Ipak prvi tjedni operacije Blau prošli su sjajno. Grupa Armija B pod zapovjedništvom feldmaršala Maksimilijana von Weichsa probila je sovjetske položaje i napredovala više od 150 km prema Donu. Prva pancer armija pod zapovjedništvom generala Evalda von Kleista, udarna snaga grupe Armija B, prodrla je 300 km u dubinu sovjetskih položaja i zauzela Rostov, grad koji su nazivali i vrata Kavkaza. A tada je Hitler napravio fatalnu grešku. Međutim, tada je Hitler, koji je inače vrlo često volio mijenjati planove, usred provedbe samog nekog plana, napravio veliku grešku i ponovo promijenio plan te dvije grupe Armija i B, su zapravo zajedno nastupale, ali on ih je odlučio razdvojiti, procijenivši da e, je Crvena armija dovoljno oslabljena i da je pretrpila dovoljno velike gubitke, procijenio da se može priuštiti i takav luksus, Razdvojio je grupu Armija e, A od grupe Armija B. 23. srpnja 1942. započeo je novi plan. Grupa Armija A je išla prema Rostovu i dalje ono prema Kavkazu a njoj je čak pridodao i četvrtu oklopnu armiju koja je zapravo bila jedna od glavnih uzdanica grupe armije AB koja je dalje trebala e, zapravo slijediti u osnovi plan Blau U međuvremenu su se Sovjeti povlačili. one su doživljavali ponovo 41. ali im je to bilo na neki način psihički daleko teže, ali 41. je bilo kompletno iznenađenje. 42. takvog iznenađenja nije moglo biti. Mislim, na kraju krajeva znali su da su već godinu dana u ratu sa E, Njemcima. Morali se povući da izbjegnu ta katastrofalna okruženja i uništenja i to su dobrim dijelom čak ovaj, i uspjeli. E, dijelom je to bilo neorganizirano, tu je bilo i dosta i bježanja sa, sa fronte, vojska je bila jako demoralizirana, a vojsku je, su usporavale izbjeglice koje su naravno išle zajedno sa e, njom. Sredinom srpnja Njemci su došli na onu veliku okuku Dona i zapravo to je najbliža točka Dona i e, Volge, a Sovjeti su, bez obzira što je tada već moralo svima biti jasno o čemu se radi, i dalje očekivali veliki udar u pravcu Moskve. To je naravno prema Tuli onda iz pravca Tule koja je to točno južno od Moskve na, na sam ovaj grad. I zato su i dalje imali velike jedinice u rezervi, one i dalje nisu bile raspoređene na pravcu glavnog njemačkog udara i to su konkretno bila 62. koju posebno dobro treba zapamtiti, 63. i 64. Eh, armije. One su bile jako daleko od eh, sektora borbi i kada su konačno negdje krajem srpnja eh, u sovjetskoj vrhovnoj komandi ostavki vidjeli o čemu je riječ, onda su ih podhitno prebacivali na jug. U međuvremenu je napuštena zapravo najplodnija zemlja u, Sovjetskom savezu. Krajem srpnja činilo se da se Sovjetskom savezu sprema nova katastrofa. Očaj se uvlačio među stanovnike Sovjetskog saveza, pa čak i u Crvenu armiju. Nakon Sevastopolja i Harkova, njemački tenkovi nezaustavljivo su prodirali po ruskoj stepi i poljima. U sovjetskim novinama, radiju i filmskim žurnalima izljivi mržnje protiv Njemaca bili su sve jači i jači. Pjesnik Konstantin Simonov objavio je pjesmu pod naslovom Ubiga. Aleksej Surkov, poznati kao pjesnik vojnika u kolovozu, je u Crvenoj zvijezdi objavio pjesmu pod naslovom Mrzim. Srce mi je tvrdo kao kamen. Bezbrojne su moje tuge i uspomene. Ovim sam rukama dizao mrtva dječja tijela. Mrzim ih, duboko, zbog mojih mračnih i besanih sati. Mrzim ih zbog one jedine godine kad su mi sljepočnice postale sjede. Kuću su mi uprljali prusi. Pijani smijeh još smučuje um. Ovim bih rukama zadavio jednog po jednog. U stvaranju takvih tekstova prednjačio je književnik Ilja Ehrenburg. Nekadašnji avangardist sada je pisao članke za koje su partizani u njemačkoj pozadini bili spremni mijenjati zarobljeno oružje. U kolovozu 42. Ehrenburg je u Crvenoj zvijezdi objavio ovaj članak. Mi možemo podnijeti mnogo toga. Kugu, glad i smrt. Ali ne možemo podnijeti Nijemce. Ne možemo podnijeti te luđake ribljih očiju Danas nema knjiga, nema zvijezda na nebu. Danas postoji samo jedna misao. Ubij Nijemce. Ubij ih i zakopaj u zemlju. Tada možemo poći na spavanje. Tada ćeš opet misliti na život, knjige, djevojke i sreću. Sve ćemo ih pobiti. Ali to moramo učiniti brzo, jer će oni oskvrnuti čitavu Rusiju i mučiti na smrti još milijune ljudi. 24. srpnja Njemci su prešli donji tog Dona. Ponovo su okupirali Rostov, izbili su na široke ravnice sjeverne od Kavkaza i zapravo do Kavkaza nisu imali nikakve prepreke. Mogli su svoje tenkove kotrljati kako god su htjeli. Taj drugi pad Rostova, prvi se zbio 41. je kasnije prešu, nije prešučen, ali je jako, jako bio ovaj, recimo tabu tema u sovjetskoj historiografiji i politici, tako da zapravo ne postoji nekakva precizna rekonstrukcija događaja oko tog drugog pada Rostova. Sam Stalingrad, oko kojeg se već nešto počelo u daljini događati i nazirati, doduše nitko nije predvidio što će se sve na kraju, ovaj, mogao predvidjeti što će se sve na kraju dogoriti je bio u donekle sličnoj situaciji. E, tamo su stigli predstavnici vlade iz Moskve sa zadatkom da ubrzaju evakuaciju industrije. Zapovjedništvo vojnog okruga prešlo je u Astrahan i to su bili zapravo vrlo jasni signali da se razmišlja o tome da se Stalingrad napusti ili ne brani ili barem da su Njemci prejaki, a da bi se Stalingrad mogao obraniti. Povlačenje je zapravo uskoro postao, se pretvorilo u bijeg u noći 18. na 19. srpnja, dakle to je bilo nekoliko dana prije pada Rostova, Stalin je telefonirao Čujanovu, on je bio šef područne partijske organizacije i rekao mu je da se više ne smije govoriti o evakuaciji, tvornice ostaju na mjestu, nema više niti evakuacije industrije, e, da pače tvornice moraju još više raditi za bojište, zapovjednici koji su napustili Stalingrad u roku 24 sata moraju se vratiti u Stalingrad. Inače će ići na ratni sud, a to znači da je, zna što to znači, to je smrtna kazna i streljanje. I treba se nemilosrno, nemilosrno boriti protiv sijača panike i grad ne smije pasti. Rasula u redovima Crvene armije bilo je sve veće i veće. U srpnju 1942. na Stalingradski front dolazi general kasnije maršal Vasili Čujkov on će kao zapovjednik 62. armije obraniti Stalingrad. Ali u tom crnom ljetu 42. situacija se činila beznadno. Vidio sam ljude kako po suhoj Stalingradskoj stepi idu od zapada prema istoku, trošeći posljednje rezerve hrane, iscrpljeni zagušljivom vrućinom. Kada sam ih upitao, kamo idete, koga tražite, davali su mi besmislene odgovore. Činilo se da svi traže nekoga na drugoj strani Volge. U stepi sam naišao na štabove dviju divizija, koji su tvrdili da traže glavni štab devete armije. Ovi štabovi su se sastojali od nekoliko oficira koji su sjedili u tri ili četiri automobila natovarena do vrha benzinskim kantama. Na moja pitanja, gdje su Nijemci? Gdje su naše jedinice? Kamo idete? Nisu znali ništa reći. U tako teškoj situaciji sovjetskim se građanima i crvenoarmejcima obratio Stalin. 28. srpnja 1942 objavljen je Staljinov dokument koji je u povijest ušao kao prikaz broj 227. Taj je dokument pročitan svim vojnim jedinicama, dakle cijeloj crvenoj armiji, ali nikada nije u cijelosti objavljen u javnosti. On započinje šokantno iskreno. Kaže, izgubili smo 70 milijuna stanovnika Stalina. Toliko je, naime, građana Sovjetskog saveza živjelo na okupiranim područjima. Izgubili smo 800 milijuna pudova žita godišnje. Izgubili smo 10 milijuna tona metala godišnje. Više nemamo prednost u ljudstvu. Više nemamo prednost u žitaricama. Kaže, svaki pedalj prepuštene zemlje oslabit će našu obranu, a ojačati neprijatelja. I kaže, stoga valja prekinuti sa brbljarijama, da ćemo se moći povlačiti u nedogled zato što je naša zemlja velika i zato što raspolažemo velikim teritorijama. Ne prestanemo li se povlačiti, ostaćemo bez kruha, bez goriva, bez metala, bez sirovina, bez tvornica, bez željeznica. Svaki položaj, svaki pedalj zemlje od sad se mora braniti do zadnje kapi krvi. To je bio prvi dio prikaza. Drugi dio tog prikaza broj 227 kaže da se neprijatelj može potući, da je za to E, potrebno stvoriti red i disciplinu, kukavice i sijače panike streljati na licu mjesta i cijela ta naredba je postala poznata po izrazu e, ni koraka nazad, nješag nazad. Kaže ni koraka nazad bez naredbe vrhovne komande. Bez obzira na šokantnu iskrenost, posebno kada znamo da je riječ o taj prikaz broj 227 imao jako velik učinak. E, raste ponos, raste odlučnost, raste na kraju krajeva svijest o tome da stvarno, bez obzira na ogromnost Sovjetskog saveza, nema smisla povlačiti se u, u nedogled. E, uvedene su i iznimne mjere, ponovo je na Kavkaz poslan Berija sa svojim jedinicama NKVD-a, Međutim, e, te mjere su bile na početku jako oštre, bilo je dosta jako puno streljanja. Onda se shvatilo da e, je to zapravo ipak malo pretjerano, pa su onda išli više na uvjeravanje, a malo manje na preke sudove i streljanje, ali je to sve skupa dalo rezultata. E, sve, na kraju je cijeli taj prikaz broj 227 shvaćen kao jedna velika pedagoška kazna, kao recimo jedna verbalna lekcija i to doista velikog pozitivnog učinka na cijelu crvenu armiju. Njemačka grupa armija A napredovala je preko nepreglednih ruskih stepa prema Kavkazu ali to napredovanje bilo je sve teže i teže. Zapovjednik prve pancer armije, general kasnije feldmaršal von Kleist, Ovako je to napredovanje opisao u razgovoru s britanskim vojnim povjesničarom Sir Basilom Lidalom Hartom. Rusi su dopremili pričuve iz Južnog Kavkaza i Sibira. One su stvarale pravi nered na mojim bokovima, koji su bili tako razvučeni da je ruska konjica uvijek mogla prodrijeti između mojih predstraža. Te napade po bokovima potpomagala je željeznička pruga koju su Rusi izgradili kroz stepu od Astrahana prema jugu. Ta je pruga bila grubo napravljena, samo je položena na stepu bez ikakvih temelja. Napori da se spriječe napadi na bokove tako što bi mi uništavali tu prugu pokazali su se uzaludnima. Kako bi mi uništili dijelove pruge, tako bi Rusi donosili nove tračnice i polagali novu prugu. Moje su ophodnje došle do Kaspijskog jezera, ali to nas napredovanje nije odvelo nikuda, jer su se moje snage na tom području borile protiv neuhvatljivog protivnika. U međuvremenu je grupa armija A duboko prodrla. 21. kolovoza su, to je ona grupa armija koja je išla prema Kavkazu, e, istakli nacističku zastavu na Elbrus, najviši vrh Kavkaza. To realno nije imalo nekog naročitog e, značenja, ali je u propagandnom smislu bilo veoma važno u tom trenutku. Došli su do naftnih polja kod Majkopa, a Sovjeti su primjenjivali taktiku spaljene zemlje. Sve što nisu mogli odnijeti sa sobom prilikom povlačenja, sve su palili i dizali u zrak. Tako su zapalili velika naftna polja. E, međutim, Hitler ponovo radi grešku i okreće dio tenkova i šalje ih od Stalingrada. Time je oslabio grupu armija A, ali nije osjetno pojačao grupu armija B ono, da ima barem jednu grupu armija doista jaku. On je imao dvije solidne snage, ali ne onako jake kako je mogla biti jedna od tih. Uz sve jači sovjetski otpor na Kaukazu, njemačke snage zaustavila je nestašica nafte. Put od Rostova na Donu do Elbrusa je dug, a tim je putem nakon njemačkih tenkova i pješaštva morala proći i opskrba naftom. Kleist je ovako Lidl Hartu opisao problem s gorivom. Glavni razlog našeg neuspjeha je nedostatak nafte, Glavnina naše opskrbe dolazila je vlakom iz Rostova, jer se put preko Crnog mora smatrao nesigurnim. Nešto je nafte dostavljeno zrakom, ali te su količine bile nedovoljne da se zadrži zamah našeg prodora. Naravno, opskrbu gorivom ometale su jedinice crvene armije koje su ostale u njemačkoj pozadini. I tako su njemački tenkovi nekad i po tjedan dana čekali gorivo. Kako nije bilo goriva ni za kamione koji su trebali dopremiti naftu na bojište, nekada se gorivo na položaje donosilo devama. Tako je napad na Kavkazu zaustavljen u Kavkazskim planinama i priobalju. Ali njemačka šesta armija predvodila je napredovanje grupe armija B prema Stalingradu. Sama bitka za Stalingrad počela je, iako su te neke prve recimo uvodne borbe bile još u, u sredinom srpnja, negdje 17. 18. srpnja 42. počela je u kolovozu. Riječ je o gradu koji je i zbog naziva imao, ali i zbog nekih drugih važnih stvari. On je bio doista strateški važna točka na Volgi. Imao izuzetno veliki značaj, a sam Stalin je bio čak na neki način i emotivno vezan, nakon zaista uopće bio emotivno vezan za taj grad. Riječ je o gradu koji se nekad zvao Caricin, a 1918. tamo je poslan tadašnji komesar za nacionalna pitanja Stalin, da taj grad zadrži i omogući prijevoz žita sa Sjevernog Kavkaza u Moskvu. On je tadašnji caricin obranio od krasnovljivih kozaka i kasnije kada je 20. godina postalo vrlo popularno i pomodno davati sovjetskim gradovima nazive po uglednim particima, taj grad je nazvan po Stalinu, dakle Stalingrad. Grad leži na desnoj obali Volge, tamo gdje rijeka oštro zaokreće prema Kaspijskom jezeru imao je Tara 42. u ljeta 42. oko pola milijuna stanovnika. Imao je dosta jaku industriju, veliku tvornicu traktora, imao je Čevičanu Crveni oktobar, veliku tvornicu barikade. Imao je rad, e, luku, riječnu luku koja je prekrcavala 30 milijuna tona robe godišnje, od toga oko 9 milijuna tona nafte. Za Njemce on isprava bio primarno vojni cilj, ili upravo trebalo prije svega prekinuti Volgu i onemogućiti Rusima prekrcaj i nafte i onemogućiti transport žita u unutrašnjost, ali vremenom će e, on postati gotovo jedan obsesivan pojam posebno za, za Hitlera. 23. kolovoza glavnina 16. pancer divizije prešla je Don i zauzela mali mostobran na lijevoj obali te rijeke. Divizija je dobila zapovjed da u 4.15 ujutro krene u prodor prema Stalingradu, ravno kroz položaje sovjetske 62. armije. Divizija je trebala prijeći 50 km preko stepe, bez ikakvog zaklona, u čvrsto zbijenoj oklopnoj formaciji koja je nalikovala na stisnutu šaku. Tijekom noći sovjetsko je topništvo gađalo mostobran, a sovjetski bombarderi nastojali su pogoditi pontonske mostove preko rijeke, navodeći se vatrama gorućih vozila. Istoga dana, nakon cjelodnevnih borbi, u 23.10, 79. pukovnija pancer grenadira radijom se javila iz Spartanovke, sjevernog predgrađa Stalingrada. Prvi ozbiljniji napad, i to mnogi smatraju početkom bitke za Stalingrad, zbio se 19. kolovoza. Zadatak udara na Stalingrad dobila je šesta armija generala von Paulusa. Ona je krenula s Dona prema Volgi, i zapravo neočekivano brzo je došla do Stalingrada i otvorila jedan dosta široki ljevak kroz koji se moglo prilaziti Stalingradu. Već 23. kolovoza 14. oklopni e, korpus došao je do sjevernih predgrađa grada i stvorio taj dosta veliki otvor koji je Njemce vodio praktički ravno u grad. E, istovremeno sa juga je stizala ta četvrta oklopna armija koju je Hitler oduzeo od ovih operacija na Kavkazu i cilj je bio grad prvo uništiti pa ga zauzeti. Zbog toga su Njemci poduzeli velika zračna bombardiranja 23., 24. i 25. kolovoza kada su stradale tvornice, e, kada su stradale naftne rezerve u gradu, a to nije riječ samo o nekim naftnim rezervama za grad Stalingrad kao što sam kazao, tamo se prekrcavalo 9 milijuna tona nafte i tamo su postojali ogromni rezervoari s naftom. Nafta se izlila u, u Volgu, tako da su imali dojam kao da cijela rijeka gori. U zračnom napadu od 23. kolovoza poginulo je oko 40.000 stanovnika Stalingrada. Golemi grad koji se prostirao 50 km uz Volgu, bio je obavijen plamenom. Sve je uokolo gorjelo i rušilo se. Tuga i smrt ušle su u tisuće staljingradskih domova. Neprijatelj je imao potpunu premoć u zraku. To je osobito loše djelovalo na naše vojnike i grozničavo smo nastojali smisliti neko rješenje. Dio naše protuavionske obrane bio je potpuno razbijen, a ostatak je preseljen na lijevu obalu Volge. Ondje su topovi mogli pucati po avionima koji su nadlijetali rijeku i uski potez uz desnu obalu. Međutim, to nije spriječilo njemačke avione da nad gradom i rijekom lebde od zore do mraka. 25. kolovoza proglašeno je opsadno stanje u Stalingradu. Obranu grada nadziru Žukov i Vasiljevski. Za političkog predstavnika postavljen je Nikita Sergejević Hruščov. Početkom rujna počela je bitka za Stalingrad. Njemačka šest armija ponovo se sukobila s jedinicama 62. armije, ali sada ta armija nije imala kuda. O kakvoj bici se radi dovoljno govori podatak da je ona ukupno, ne u samom, samo u samom Stalingradu, nego je okolo ovaj, angažirala više od 2 milijuna vojnika. U Stalingrad Žukov stiže 29. kolovoza, vidio je da je zapravo obrana prilično aljkavo pripremljena, i nije bilo drugoga nego improvizirati. E, ljudi su se počeli prebacivati na desnu obalu Volge, tako da su na e, ljevoj obali, su, odnosno to je ova istočna obala Volge, ona je postala jedna velika logistička baza, a desna obala je postala obala na kojoj se držao mostobran i koja zapravo nije smjela pasti jer se sve ono glavno u Staljingradu nalazilo na, na toj obali Volge. E, u samoj bici za Stalingrad će se proslaviti zapovjednik 62. armije general Čujkov. Nakon što je u rujnu 42. imenovan za zapovjednika 62. armije, general Vasili Čujkov sastao se s političkim predstavnikom Hruščovom. Na tom sastanku na Hruščovljevo i kasnije Staljinovo zadovoljstvo Čujkov je izjavio. Ili ćemo zadržati grad ili ćemo tamo poginuti. On je bio tako jedan malo čudan čovjek, bio je vrlo oštar, grub, ovako rekli bismo čak i pomalo sirov. Kada je došao u Stalingrad, onda su prvo što su mu rekli, rekli su mu da za njega druga obala Volge, dakle ta istočna obala Volge ne postoji. I se toga dosljedno držao. E, njegov stožer bio je 200 do 300 metara od e, njemačkih linija. Bez obzira na to što je bio i dosta temperamentan čovjek, E, uvijek je znao zadržati kontrolu nad samim sobom i nad situacijom, što je bilo neobično važno s obzirom na sve ono što se zbivalo u Stalingradu. gradu. I postoji jedna stvar koja ga je dosta razlikovala od e, ostalih zapovjednika Crvene armije. On je naime do svega nekoliko mjeseci prije početka Stalingradske bitke došao iz Kine. Tamo je bio vojni savjetnik pri vladi Čanka i Šeka i on naprosto nije prtio ono, ono, ono breme poraza 41. i početka 42. Dakle, on je bio na neki način u psihološkoj prednosti pred eh, ostalim zapovjednicima Crvene armije. On eh, je respektirao, naravno, Njemca, je respektirao Wehrmacht, ali kod jednog dijela zapovjednika Crvene armije se stvorila jedan zapravo vrlo negativni respekt kao, o Njemcima kao gotovo nepobjedivoj eh, vojsci, neobično moćno i tako, to je bilo malo mitova i, legendi, toga kod njega nije bilo. On jednostavno na, njih gledao kao na protivničku neprijateljsku vojsku koju treba poraziti. Na drugoj strani njemačkom šestom armijom zapovjedao general Friedrich Paulus, koji je samo jedno kratko vrijeme tijekom Prvog svjetskog rata zapovjedao nekom vojnom jedinicom. Paulus je cijelu svoju karijeru proveo u stožeru. On je bio izuzetno sposoban stožerni časnik. Za vrijeme Weimarske republike Paulusov nadređeni ovako je opisao Fridriha Paulusa. Tipičan stožerni časnik stare škole. Visok, izuzetno dobro njegovan. Skroman, možda preskroman, druželjubiv, posjeduje izuzetno učtive manire. Željan ne uvrijediti nikog, Izuzetno nadaren i zainteresiran u vojnim stvarima i pažljiv u stoženim poslovima. Posjeduje strast za ratnim igrama i stvaranjem planova na vojnim kartama. Ali u bici za Stalingrad taj nadareni stoženi časnik koji je dugo promišljao prije nego što bi donio odluku, zapovjedao najjačom njemačkom armijom. 330 tisuća vojnika slušalo je njegove zapovjedi i dio njegovih kolega smatrao je da je Paulus i dalje treba ostati na mjestu visokog stožernog časnika. U sukobu Čujkova i Paulusa pobjeda će pripasti Čujkovu. On će sa svojim vojnicima ući u Berlin, dok će Paulus izgubiti svoju vojsku kod Stalingrada. I gotovo da je mjestimično u historiografiji proglašen za, za kolebljivca. Naime, e, kada je on postao, kada su njega opkolili u Stalingradu njegovu šestu armiju, on je uporno tražio dozvolu da se probije prema njemačkoj glavnini, Hitler mu to nije dozvoljavao, on nije imao dovoljno hrabrosti da to pokuša sam učiniti. Onda je višekratno tražio dozvolu da kapitulira jer je vidio da je svaki daljni otpor potpuno besmislen i da će samo dovesti do novih bespotrebnih žrtava. Međutim, kako mu Hitler nije dao dozvolu da kapitulira, onda on nije kapitulirao. Na kraju je on bio 31. siječnja 43. zajedno sa cijelim svojim stožerom zarobljen. Dva dana kasnije i konačno završila bitka za Stalingrad i nakon toga su ga zapravo koristili a mora se priznati da je on na to ovaj, svojevoljno pristao, u propagandne svrhe među zarobljenim Njemcima i nakon toga je on još e, za vrijeme drugog svjetskog rata, a nakon toga on još godinama bio u Sovjetskom savezu, zapravo u, u zarobljeništvu, ali bez suda godinama recimo njegova obitelj uporno pokušavala izmoliti doslovce sovjetske vlasti da ga puste ili makar da mu sude pa da znaju koliko mora još tamo biti. Na kraju su ga pustili, on je živio u istočnoj Njemačkoj gdje je na kraju i umro kao jedna ovako tragična figura tih događaja iz ljera 42. i početka 43. godine. Početkom rujna 42. bitka za Stalingrad tek se zahuktavala. Do kraja siječnja 43. u toj titanskoj bici izgubit će živote milijun i sto tisuća sovjetskih vojnika i oko 800 tisuća njemačkih, rumunjskih, talijanskih i mađarskih vojnika. U bici za Stalingrad Crvena armija obranit će grad i vratiti sve ono što je njemačka vojska zauzela tijekom ljetne ofenzive. U toj će bici Crvena armija slomiti kičmu Wehrmachta. Njemačka vojska više se nikada neće oporaviti od poraza koji je nanesen u Stalingradu ali o toj bici za taj grad govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Štefica Mahalec i Mladen Pankrac. Emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.